Voort, ik het jou uit jou leersak gehaal om mensen dood te maken. Ik het jou blind gevryf om mensen dood te maken en om te blind. Mensen het gesê ik het vir hulle gewys wat ik met jou zal doen, maar dit is niet waar nie. Die tekens wat hulle gezien het, is vals. Zwart, ik zal jou gebruiken en ik zal die nekken afkap van die mensen wat moet sterf, die mensen wat verkeerde dingen doen. Hulle laaste dag het gekom, die tijd het gekom om hulle die laaste maal te straffen en dan moet die zwaard teruggaan na sy leersak. Jy, koning van Babel, jy is my zwaard, jy moet teruggaan na jou land. Ek sal jou straf op die plek waar ik jou gemaakt het, in die land van waar jy kom. Ek is baie kwaad voor jou, maar als awesome is soos vier wat jou zal brand. Ek sal jou geef vir vrede mense wat weet hoe om dood te maak. Die vier zal jou brand en jou bloed zal op die grond val. Niemand zal jou onthou nie, want ek het gepraat, ek, die Heere.